для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст олег вінярскі дарозе у кумбель Ён заняты быў такімі вось думкамі. Даймаў сябе імі. Спахопліваўся на тым, што дзіўнае у яго нейкае прачуванне, ці то скорага свята, ці то непазбежнай хваробы. А то здавалася яму часам, што ён адчувае сябе як бы на моры. Там заўсёды чалавек адчувае сябе по-другому, ніяк на зямлі. Нават калі ўсё спакойна наўкол і здавалася б, нічога не пагражае. Як невольна, як нерадасна падчас адольваць хвалі, якімі прыгожымі не былі адлюстроўкі ранішняга і вечаровага сонца на вадзе. Але ўсё адно трэба было вяртацца да таго ці іншага берага. Усё жыццё на вадзе не пратрымаешешься. А на беразе чакае зусім іншае жыццё. Мора на час, суша назаўсёды. Або на шляху да берага знайсці востраў, а сесці там і ведаць, што тут тваё месца. І яму выразна ўявілася: знайшоўся такі востраў забраў ён з сабой за рыпу з малымі і жыве там. Да мора прывучыў бы малых і сам супакоіўся б на тым востраве, не скардзячыся на лёс, а толькі радуючыся, толькі б ведаць, што ў любы час можаш убачыць за рыпу і быць для яе патрэбным, жаданым, самым, родным чалавекам. Але тут жа рабілася сорамна перад сабой ад такіх жаданняў. Ён адчуваў, як чырвань залівала шчокі, хоць на сотні кіламетраў наўкол і духу чалавечага блізка не было. Эх! кінуўся ў летуценні як хлапчук на востраў бач захацелася ад чаго спытаць навошта і ці яму пра такое марыць яму якога жыццё звязала па руках і нагах сям'ёй дзецьмі працай на чыгунцы нарэшце саразекамі, да якіх прырос, сам таго не заўважаючы душой і целам. Ды ці патрэбны ён зарыпе, нават калі цяжка ёй, Чаму ён павінен думаць, што яна неабыякавая да яго. Малыя цягнуліся да яго, а за рыпа. Thank you. буранный коронар ішоў знаёмай сцягой, колькі ўжо ходжанай і ведаючы, колькі яшчэ дарогі наперадзе, без гаспадаровай прынукі, рухаў, даволі жвава, ускрыкваючы і час ад часу стогнучы, пакідаючы за сабой, нямераныя саразекскія адлегласці, мінаючы ўзвалкі, лагі, перасохлыя некалі азёры. А едыей, седзячы на ім, пакутаваў, думаючы сваё, І так поўнілі яго гэтыя супярэчлівыя пачуцці, што не знаходзіў ён сабе месца, і душа яго таксама не знаходзіла прытулку у нямеранай прасторы сары азекаў. Так невыносна было яму. У такім настроі дабраўся ён у кумбель. Хацелася вядома, каб зарыпа атрымала нарэшце адказ сваякоў на пісьмы, але ад здагадкі, што сваякі могуць прыехаць па асірацелую сям'ю і забраць яе, еды ею рабілася не па сабе. На пошце у акенцы да запатрабавання адказалі, што паштовак для зарыпы кутыбаевай няма. Ён нечакана для самога сябе узрадваўся гэтаму, мільганула нават нядобрая думка: А вось і добра, што няма. Потым ён добрасумленна выканаў яе даручэнне, адправіў тры тэлеграмы, па трох адрасах. З тым і вярнуўся пад вечар. Вясна тым часам павярнула на лета. Пабляклі, выпетралі саразекі, ніякага знаку муравы травы. Ад веку жоўты стэп зноў стаў жоўты. Гарачэйшым рабілася паветра, неўзабаве павінна была падступіцца спёка. Ад сваякоў кутыбаевых не было ніякай весткі, ні пісьма, ні тэлеграмы. А паязды ішлі праз баранлы буранны, а жыццё ішло сваім парадкам. Зарыпа ўжо і не чакала адказу. Зразумела, што нельга разлічваць на дапамогу сваякоў, што не варта надакучаць ім пісьмамі і просьбамі аб дапамозе. І пераканаўшыся ў гэтым, жанчына кідалася ў роспач. Куды памкнуцца цяпер? Як быць? Як сказаць дзецям пра іхняга бацьку, з чаго пачынаць? як наладжваць раскіданае жыццё. Адказу пакуль не было. Магчыма, не менш, чым сама зарыпа перажываў за іх едыгей. Іхні лёс быў неаддзельны ад ягонага лёсу. Цягам кожнага дня жыў цяпер лёсам гэтых малых і зарыпы, і тым, як быць самому, як заглушыць у сабе голас, што клікаў да яе. Не. Ён не знаходзіў ніякага адказу. Не думаў ён ніколі, што давядзецца ў жыцці рашаць і такую задачу. Колькі разоў мерыўся ідыгей прызнацца ёй сказаць шчыра і проста, што любіць яе, што гатовы ўсе клопаты яе ўзяць на сябе. Толькі вось як гэта сказаць, якім чынам, ы і ці зразумее яна, бо не да таго мусіць цяпер ёй, пастаянна ва ўладзе такіх думак ён змрачнеў губляўся яму каштавала намаганняў хаваць свой настрой ад людзей Аднойчы ён усё ж адважыўся зрабіць намёк. Вяртаючыся з абходу па перагону, заўважыў яшчэ здалёк, як зарыпа пайшла з вёдрамі да цыстэрны з вадой. Нешта падштурхнула яго да яе, і ён пайшоў не таму, што нібыта зручны выпадак надарыўся, але таму, што менавіта ў тую хвіліну адчуў ідыгей неадольнасць жадання падысці да яе і сказаць тое, што немагчыма ўжо было хаваць у сабе. Ён падумаў нават, што гэта найлепшае, Няхай будзе як будзе, няхай адрыне, але затое ж часам можа астыне супакоіцца душа. Яна не бачыла і не чула, як ён падыходзіў, стаяла спінай, адкруціўшы кран цыстэрны. Адно вядро было поўнае ўжо і стаяла ў баку, а пад струменем стаяла другое, з якога вада пералівалася, праз край. Вада пенілася, ускіпала, плюхала праз край, бралася каля вядра лужынай, А яна быццам не заўважала гэтага, стаяла панура, прыхінуўшыся плячом да цыстэрны. Зарыпа была у паркалёвай сукенцы. Едыею кінуліся ў вочы пасмы кудзерыстых валасоў на скроні і за вухам, запалы твар, патанчэлая шыя, прыапушчанае плячо і паўсагнутая рука, што падпірала бядро. Мо шум вады зачараваў яе, нагадаўшы горныя рэчкі, арыкі, семірэчча, ці проста глыбока задумалася, Ды так і засталася надоўга ва ўладзе гэтага роздуму. Хто ведае? Але толькі ідыею сціснула грудзі, калі прыняў у сэрца ўсё гэта, зразумеўшы, якое яно бясконца роднае яму і захацелася раптоўна прылашчыць яе абараніць ад усяго, што прыгнятала і непакоіла, але рабіць гэта нельга было. Ён толькі моўчкі закруціў вентиль крана, перакрыўшы шапоткую ваду. Яна зірнула на яго без здзіўлення невідушчым поглядам, нібыта ён быў не побач, а недзе далёка ад яе. Ты чаго? Што з табой? — сказаў ён спагадліва. Яна нічога не сказала, усміхнулася толькі куточкамі губ і няпэўна, прыўзняла бровы над праяснелымі вачмі, нібы казала пры тым, Нічога, маўляў, добра, так сабе. Табе дрэнна, — зноў спытаўся едыгей. Блага, — прызналася яна, цяжка уздыхнуўшы. Едыгей разгублена варухнуў плячмі. А чаму ты так не шкадуеш сябе? дакараў ён яе, хаця збіраўся гаварыць не пра тое. Як можна? Гэтым бядзе не пасобіш. І нам цяжка, ён хацеў сказаць і мне. Глядзець на цябе і дзецям таксама, зразумей, трэба нешта рабіць гаварыў ён імкнучыся падабраць словы якія як таго хацеў ён павінны былі сказаць што менавіта ён болей чым хто на свеце перажывае за яе і любіць яе э, э, ты вось э, сама подумай ну подумай ну не адказваюць на пісьмы дык <laughs> такой бяды не прападем бо «С тобой!» Ён хацеў сказаць я. Мы усе тут як свае, Ты толькі не кідайся ў роспач, Працуй, трымайся, а хлопцы падрастуць. Ён хацеў сказаць пры мне. І ўсё будзе дзякаваць Богу. Навошта табе куды ехаць? Мы ж як свае, А я ты сама ведаеш без малых тваіх не магу. І змоўк, таму што сказаў столькі, колькі дазваляла яму яго становішча. Ай Я ўсё разумею едыке, адказала зарыпа, дзякуй, вядома, Я ведаю, ты готовы помагчы нам. Але нам трэба ехать адсюль, Каб забыліся дзеці на тое, што тут было. Можа, тады прасцей будзе сказаць ім праўду. Ці тут сказаць? Вось і думаю, як быць. А можа і так, вымушана згадзіўся ідыгей толькі ты не спяшайся подумай ну куды ты з гэткімі малымі что іх там чакае я як сам подумаю страшно робіцца что застануся тут без тебе я Праколькі дзён пасля гэтай размовы надарыўся яшчэ выпадак, калі ён выдаў сябе з галавой і доўга каяўся, мучыўся, не знаходзячы гэтаму апраўдання. З той памятнай паездкі ў кумбель, калі эрмек, спалохаўшыся цырульніка, не даў сябе пастрыгчы, Пайшло шмат месяцаў. Хлопчык так і хадзіў патлаты, валасы даходзілі ўжо яму да плеч і заміналі ў гульнях, але стрыхшыся не хацеў, пакуль казангап не ўгаварыў яго. Калі ж скончылася стрыжка, добрая букей, каб суцешыць малога, сказала: Ой, паглядзі, які чыстенькі стаў, дала яму люстэрка. Ты выйшла не так, як яна разлічвала. Хлапчук зірнуў, не пазнаў сябе і яшчэ больш зарумзаў таким сплаканым вяла яго зарыпа з казангапавага двара, калі сустрэўся на сцежцы едыей. Эрмек у момант вырваўся з матчыных рук і кінуўся з плачам да едыгея. Паглядзі, паглядзі, што яны зрабілі са мной. Ха -ха! Едыгей падхапіў малога на руки і, прыціскаючы яго да сябе ўсёй істотай сваёй, адгукнуўся на яго бяду, на яго безабароннасці давер, нібыта ўсё гэта адбылося з ім самім і нечакана для сябе самога, пачаў цалаваць малога і гаварыць, прыгаворваць хрыплаватым ад горычы і пяшчоты голасам, не разумеючы можа сэнс сваіх слоў. Ну, <laughs> супакойся, родны мой, супакойся, не плач. Я нікому не дам цябе ў крыўду. Я буду табе за бацьку, толькі не плач. І зірнуўшы на зарыпу, якая стаяла перад ім, уражаная, ён зразумеў, што перасяг нейкую забароненую рысу і разгубіўся паспяшаўся ад яе з хлопчыкам на руках, мармычучы адны і тыя ж словы: Не плач, не плач, вось я зараз гэтаму казангапу! Вось я зараз яму пакажу. Вось я зараз! колькі дзён пасля таго едыей пазбягаў за рыпу. Ды і яна, як ён зразумеў, пазбягала сустрэч з ім. Каяўся буранны едыей, што гэтак неасцярожна прагаварыўся, што збянтэжыў тым хорошую жанчыну, у якой і без таго было даволі клапот але на ўсё жыццё запомніў тое імгненне, калі зайшлася ў ім душа ад пяшчоты да малога, запомніў, якімі поўнымі недаўмення і тугі вачами глядзела на яго за рыпа. А ціх на нейкі час едыгей пасля гэтага выпадку усё, што вымушаны быў у сабе затаіць, перанёс на зарыпеных дзяцей. Ён бавіў з імі кожную вольную хвіліну, працягваючы расказваць, то паўтараючыся, то ўспамінаючы нешта новае, усё пра мора ды пра мора, бо гэта было самай любімай тэмай для іх, пра чаек, пра рыб, пра пералётных птушак, пра аральскія астравы, дзе жылі яшчэ такія жывёліны, якіх не пабачыш у іншых мясцінах. І уласная быль усё часцей прыгадвалася ідэею, тое, пра што ён не расказваў бадай нікому, тым больш дзецям. Зналі пра тое толькі двое: Ён і укубала, але і паміж сабой яны ніколі не загаворвалі пра тое пра свайго першынца які памёр каб ён быў жывы гэты малеча быў бы ён цяпер старэйшы нават за казангапавага сабіджана гады на два ды не выжыў. У пару той рыбацкай паласы у маладыя гады незадоўга да вайны перажылі яны з укубалай дзівосны выпадак. Такое здараецца можа аднойчы і ніколі не паўтараецца. Еды ей памятае, як заўсёды хацелася яму, як хутчэй вярнуцца з мора да укубалы. Ён любіў яе. Ён ведаў, што яна яго таксама чакала, а больш жаданай жанчыны для яго тады не было. Яму здавалася часам, што ён існуе толькі дзеля таго, каб увесь час думаць пра яе, накопліваць у сабе пяшчоту мора і сонца, затым, каб аддаваць ёй жонцы, якая чакала яго. О з гэтай аддачы вынікала вялікае шчасце, якое поўніла абаіх. І калі яна адчула, што ў ёй нешта адбылося, што яна, зацяжарыла, што скора быць ёй маці. Да ранейшага чакання мужа з мора дадалося яшчэ трывожлівыя чаканні дзіцяці. Але ўсё адно то была найлепшая пара у іх жыцці. Аднойчы яна спытала яго, Якая такая рыба, Алтын мэкрэ. Чуць чула пра яе, але не бачыла. Ён сказаў ёй, што гэта вельмі рэдкая рыба, за сятровых, глыбакаводная, даволі вялікая, але знакамітая яна найперш прыгажосцю. Сама рыба, сінявата рабая, а темя, плаўнік і грэбень на спіне, ад галавы да пачатку хваста, як з чыстага золата. Дзівосна гэтак блішчыць і пераліваецца, Таму і завецца. Алтын мекрэ, Залатая мекрэ, якая не кожнаму даецца ў рукі, але пра якую марыць кожны рыбак. Наступным разам у Кубала сказала, што ёй прыснілася гэтая залатая мэкрэ. Рыба нібыта плавала вакол яе, а яна спрабавала яе злавіць. Ёй надта хацелася злавіць тую рыбіну, а потым адпусціць, але абавязкова патрымаць тую рыбіну у руцэ. Толькі рыбіна не давалася, І прачнуўшыся у кубала доўга не магла супакоіцца. Ёй прыкра было, нібыта і сапраўды нешта важнае абмінула яе. А еды ей усё зразумеў. Думаў пра тое не аднойчы ў моры, паставіўшы сабе мэтай здабыць залатую мэкрэ, бо тое, што адчувала, цяжарная укубала было падсвядомым, а значыцца і непадманным жаданнем. сябры выслухали чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца артыст Олег Вінярскі.